Мөхәммәднең пәйгамбәрлеге саллаллаһу алейхи ва саллям иң бөйөк, иң тулы һәм йомгаҡлаусы пәйгамбәрлек. Ул беҙҙе тик Аллаһты гына ғибәдәткә лайыҡлы илаһ дип танырға, ни рәүештә уға ғибәдәттәр үтәргә һәм нисек уның ризалығына ирешеп, асыуынан ҡотолорға өйрәткән. Кешеләргә нимә файҙа килтерә, нимә зыян килтерә, барыһын да өйрәткән ялған менән хаҡ араһын айыра торған тура юлды күрһәткән. Был тура юл үҙ ара килеп сыҡҡан хәлдәрҙе яйға һала, йөрәктәрҙе сафландыра, юғары әхлаҡ сифаттары менән биҙәкләй һәм Аллаһтың сикһеҙ әжерҙәренә лайыҡлы итә. Ул кешеләрҙе үҙенә ғибәҙәт итергә саҡырмай, киреһенсә, Аллаһҡа ғына табыныусы ҡол була. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل Мөхәммәд фәҡәт рәсүл генә. Уға тиклем дә рәсүлдәр булды. Шулай уҡ Аллаһ уға әйтергә ҡуша. Ҡул һәҙиһи сәбили әдъу ила Аллаһи ала басира. Ана ва ман иттабағани ва субханаллаһи ва ма ана минал мушрикин. Әйт, Мөхәммәд, был минең юлым. Мин ғилем менән Аллаһҡа саҡырам. Мин һәм миңә эйәргән кешеләр. Аллаһҡа дан, мин күп илаһтарға табыныусыларҙан түгел. Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям безнең өсөн әхлаҡлылык, тәҡвәлек, ғәҙеллек һәм диндарлыҡта юғары миҫал була. Аллаһы Тәғәлә уның был сифатын айырыуса иҫкә алып әйтә. Ва иннәкә лә'әлә хулуҡин аҙим. Ысынлап та, һинең холҡоң бөйөк. Шуның өсөн Аллаһы Тәғәлә мөминдәргә пәйғәмбәр Мөхәммәдте саллаллаһу алейхи ва саллям үҙҙәренең инаныуҙарында, һүҙҙәрендә һәм ғәмәлдәрендә үрнәк итеп алырға бойора. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا Арағыҙҙан Аллаһҡа һәм ҡиәмәт көнөндә әжер өмөт иткәндәр һәм Аллаһты күп зикр иткәндәр өсөн Аллаһ Рәсүлендә юғары миҫал булды. Аллаһы Тәғәлә sallallahu aleyhi ve sellem İslam dinin tulahınsa yetkirerge buyura. يا أيها rasulü belliğ ما أنزل إليك min rabbik ve لم tefhal فما بلغت رسالته Ey Resul, Rabbından indirilgendi yetkir. Eğer hin bunu işlemehen, onun risaletini tapşırgan bulmasın. Yugarı namuslu Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, İslam dinin бер нимәһен ҡалдырмайынса тулыһынса еткерә. Шуның өсөн пәйғәмбәрлек килгәндең 23-нче йылына Аллаһы Тәгалә был аятты төшерә. Әл-йәүмә әкмәлту лакум динакум ва атмамту алейкум ниъмати ва радиту лакумул ислама дина. Бүген мин һеҙҙең өсөн динегеҙҙе тәүәлләнем һәм үҙемдең ниғмәтемде тамамланым. Ислам динен һеҙгә дин итеп ҡәнәғәтләндем. Пәйғәмбәр Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям безгә ҡулланыр өсөн Ҡөрьән китабын һәм 10 меңдән ашыу хадистәр ҡалдыра. Хадистәрҙә уның йәшәү рәүеше, әйткән һүҙҙәре, ғәмәлдәре һәм инаныуҙары ентекле рәүештә һөйләнелә. Был хадистәрҙә шулай уҡ уның нисек Аллаһҡа ғибәдәт итеүе тураһында ҡушҡан әмерҙәре һәм тыйыуҙары еткерелә. Киләсәктә буласаҡ һәм булып үткән ваҡиғалар, ҡиәмәт көнө хәлдәре, йәннәт һәм йәһәннәм тураһында хәбәр ителә. Уның ғилемен шулай уҡ 10 меңдән ашыу беренсе мосолмандар, сахабәләр ҡабул иткәндәр һәм ислам дәғүәтен башҡа илдәргә еткергәндәр. Шулай итеп Аллаһтың ҡөҙрәте һәм мосолман ғалимдарының тырышлығы арҡаһында дин ғилемен туплаған Ҡөрьән һәм пәйғәмбәребеҙҙең саллаллаһу алейхи ва саллям хадистәре, шулай уҡ сахабәләрҙең һүҙҙәре беҙҙең көндәргә килеп еткәндәр. Аллаһы Тәғәлә был диндән башҡа бер ниндәй икенсе динде ҡабул итмәйәсәк. Сөнки ул әйтә: "Әл-йәүмә әкмәлту лакум динакум ва атмамту алейкум ниъмати ва радиту лакумул ислама дина." Бүген мин һеҙҙең өсөн динегеҙҙе тәүәлләнем һәм үҙемдең ниғмәтемде тамамланым. Ислам динен һеҙгә дин итеп ҡәнәғәтләндем. Шулай уҡ Аллаһ әйтә: "Инна Аллаһ астафа лакумуд-дин фала тамутун إلا وأنتم مسلمون Ысынлап та, Аллаһ һеҙгә дин һайланы. Мусулман булмайынса үлмәгеҙ. Аллаһы Тәгалә ислам динен еткереп, иудаизм һәм христиандар кеүек башка диндәрҙең хөкемдәрен юҡҡа сығара һәм әйтә: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا Ул бар диндәрдән дә өстен булһын өсөн тура юлды күрһәтеүсе кулланма һәм хак дин менән үзенең рәсүлен ебәрде. Алдан килгән шариғаттарда булган ғибадат төрҙәренең хөкемдәре ислам шариғаты килеү менән юҡҡа сығалар. Тик ислам хөкемдәре һәм Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм күрһәткән юл гына йәннәткә алып бара торган тура юл, сиратум мустақим булып кала. Ә кем был диндән башка ниндәйдер икенсе бер дин эҙләй икән, гамәлдәре Аллаһ тарафынан кабул ителмәясәк һәм үзе мәңгелек хәсрәттә каласак. Аллаһ әйтә: "Ва ман ябтагы гайрал ислами динан фалан юqбала минhu ва хува фил ахирати минал хасирин." Әгәр бер кеше исламдан башҡаны дин тип эҙләһә, унан ҡабул ителмәҫ, һәм ул әхирәттә отолоусыларҙан булыр. Кешеләрҙең күптәре Аллаһты яратабыҙ тиҙәр. Мәгәр Аллаһты яратыуҙың хәҡиҡи билдәһе Пәйғәмбәр Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям артынан иярү. Тик уның артынан ияреп кенә Аллаһтың мөхәббәтенә лайыҡ булыу мөмкин. Кеше Пәйғәмбәр саллаллаһу алейхи ва саллям артынан ияреп, Ҡөрьән китабында килгән әмерҙәргә буйһоноп кына Аллаһтың ризалығына ирешә ала. Аллаһ әйтә: "Кул ин кунтум тухиббуналлаһа фаттабигуни юхиббукумуллаһ ва яғфир лакум зунубакум валлаһу гафурур рахим." Әйт, Мөхәммәд, әгәр Аллаһты яратһағыҙ, миңә иярегеҙ. Шул саҡта һеҙҙе Аллаһ яратыр һәм гөнаһтарығыҙҙы ярлыҡар. Аллаһтың был һүҙҙәре уны ысынлап та яратҡандар һәм мөхәббәттәре тик һүҙҙәрендә генә ҡалған кешеләр араһын айырыусы критерий булып тора. Әгәр кеше Пәйғәмбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләм артынан иярә икән, Аллаһ уны һис шикһеҙ яратасаҡ, ғәмәлдәренә күрә әжер бирәсәк, гөнаһтарын юясаҡ һәм етешһеҙлектәрен башҡаларға күрһәтмәйәсәк. Ә нисек һуң Пәйғәмбәрҙең саллаллаһу алейхи ва сәлләм юлын табырға? Был һорауга Аллаһ былай дип яуап бирә: "Кул атыйгуллаһа вар расул." Аллаһка һәм Рәсүлгә буйһыныгыз. Димәк, Аллаһка буйһыну өсөн кеше Пәйғәмбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләм кушкандарҙы үтәргә һәм тыйгандарынан тыйылырга тейеш. Ул еткергән хәбәрҙәргә ышанырга һәм Аллаһка тик ул өйрәткәнсә генә ғибадат итергә тейеш. Аллаһ әйтә: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا Рәсүл һеҙгә нимә бирһә, шуны алығыҙ. Нимәнән тыйһа, унан тыйылығыҙ. Аллаһы Тәғәлә беҙгә Пәйғәмбәрҙең саллаллаһу алейхи вәсәлләм һәр әмеренә һәм тыйыуларына һис һүҙһеҙ буйһонорға куша. Сөнки ул нимә генә һөйләһә лә Аллаһтан төшкән вахи менән һөйләй. Был турала Аллаһ әйтә: "Ва "Вәмә янтиқу анил һава, ин һуа илля вахйу йуха, алламаһу шадидул қуа." Һәм үз теләгенән сыгып һөйләмәй ул. Бул күңелгә халынган вахи генә. Уны ҡаты көс эйәһе Ябраил өйрәтте. Әгәр кеше уның артынан иярүҙән баш тарта икән, ул кәфир була. Ә кәфирҙәрҙе Аллаһ яратмай. Кул атыйғуллаһа вар расул فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين Аллаһка һәм Рәсүлгә буйһоноғоҙ. Әгәр йөҙ дүндерһәгеҙ, Аллаһ кәфирҙәрҙе яратмай бит дип әйт. Шулай итеп яһуд насаралар һәм был турала беренсегә ишеткән мусулмандар һәм шулай уҡ башҡа кешеләр Пәйғәмбәр Мөхәммәдтең саллаллаһу алейхи ва сәлләм артынан иярергә тейештәр. Аллаһы Тәғәлә әйтә: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجكم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم أي هذا كتاب أهل داره һеҙгә беҙҙең рәсүлебеҙ килде. Ул һеҙгә китабығыҙҙан һеҙ йәшергән күп нәмәләрҙе аңлата һәм күп нәмәне ғәфү итә. Һеҙгә Аллаһтан нур һәм асыҡ китап килде. Уның менән Аллаһ үҙенең ризалығы артынан ияргән кешеләрҙе тыныслык юлдарынан илтә. Үҙ рөхсәте менән ҡараңғылыҡтан яҡтылыҡҡа сығара һәм тура юлға күндерә.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 Бәлки, тура юлдан барырһығыҙ. Аллаһы Тәғәлә үҙенең пәйғәмбәрен уҡый яҙа белмәүсе тип атай. Сөнки уның сығышы уҡый яҙа белеү һирәк таралған ғәрәп халҡынан ине. Яһуд һәм насаралардан айырмалы был халыҡтың изге китаптары ла юҡ ине. бирелгән бөйөк аят. Һәм был турала Аллаһ әйтә: "Ама кунта татлу мин qablihi min kitab wa la takhuttuhu bi yaminik idhan lartaba al-mubtilun." Һин уға кадәр бер ниндәй китап та укыманың һәм үҙеңдең уң ҡулың менән уны яҙманың да. Юҡһа уны ялған тип һанаусылар шиккә төшөрҙәр ине. Ҡөрьән Кәрим уҡый яҙа белмәгән кешегә төшөрөлгән икән. Тимәк, пәйғәмбәр Ҡөрьәнде үҙе яҙғандыр ул. Йәки башҡа китаптарҙан күсереп алған тигән һүҙҙәрҙең һис бер мәғәнәһе юҡ.